Wa a ila wa haddahu la shari'a, kala ku ashirar annaba muhammedan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu ta'ala alayhi wa ala'anihi, wa asxaanahi wa man-tabi'a humbi ihsanin ila yau min din. Su Mama Bado, as-salaamualeykum wa rahmatullahi wa barkatun. Kamar yadda aka saba. a rana da lokaci irin na yau muna haduwa a wannan masallaci mai albarka don mu ƙara tunatar da kawunanmu al'amuran da suka shafi addininmu na musulunci muna yin karatu a littafin al'adabul mufrat wallafar abu abdullahi muhammad ibn ismail al-bukhari rahimuhullahu ta'ala littafi ne wanda yake karantar da mu hadisai wanda suke karantar da mu ladubba irin na addinin musulunci a yau litinin sha shidda ga watan juma'a da Lula. shekara ta 1442 bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya zo daidai da 21 ga watan 12 shekara ta 2020 miladiya insha Allah ta'ala za mu tashi a babi na 291 babu da'awatin nabi sallallahu alaihi wasallam babin addu'o'in ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan babin ya sake maimaita shi a bayan mutu babu da awatin nabi sallallahu alaihi wasallam inda ya kawo mana wasu daga cikin addu'o'in da ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin su a munasabat daban-daban saboda muhimmancin addu'a mamul bukhari kuma ya sake maimaita wannan babi ya ce babu da'awacin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan babi zai karantar da mu abinda ya tabbata na sunna dangane da addu'o'in manzan Allah sallallahu alaihi wasallam قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا عبد الملك ابن الصباح قال حدثنا شعبة an abi ishaqa an ibn abi musa an abihi عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي خطايا اللهم اغفر لي khata'i kullahu wa amdi wa jahli wa hazli wa kullu zalika indi allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir wa anta ala kulli shay'in qadir wannan hadisin kamar da muka gani ya fito daga ibn abi musa an abi shi kuma ya karbo a wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cewa annahu kana yad'u manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana addu'a bihazan du'a da wannan addu'a yana addu'a bi hadin du'a'i da wannan addu'a ya ce rabbi gafirli a wata ruwaya allahumma gafirli za mu ga ruwayar a hadisi na gaba amma a wannan ruwayar ya ce rabbi gafirli ya ubangiji ka yi man gafara kabi'ati zunubaina ka yi gafara zunubaina al ai ay wa wa israfi fi amri kullihi wa ya Allah kai wautata abinda mutum ya aikata bisa wauta wa israfi fi amri kullihi da kuma wuce gona da irita a cikin dukkan al'amurana al-israf suka ce mujawadatul haddi fi kulli shay'in wuce gona da iri a cikin dukkan al'amura to a musulunci ba a san wuce gona da iri idan mutum ya wuce gona da iri yake roƙon Allah ta'ala ya yafe masa wa ma anta alamu bihi ni da kuma dai abinda ka sani ya Allah daga wajena na zunubai da kuskure da makamantansu Allahumma ghfir li khata'i ya ubangiji ka kafarta mani kuskure na kuskure na shi ne alkatau ai annabi sawaf abinda ya saba ma daidai shine kuskure kenan wa amdi da kuma zunubin da na aikata da gangan wa jahali da zunubin da na aikata akan rashin sani wa hazli da zunubin da na aikata da wasa da wasa shine hazi irin mutum ya yi wargi ko ya wasa sai kuma ya fita zunubi a wata ruwa ya ta musulun ya ce irfirli hazli wa jiddi allah ka gafara wasa na da gaskiyata ma'ana abinda na aikata da wasa da abinda na aikata da gaske wa kullu zalika indi ya allah ka gafarta duk abin abinda yake daga wurina na zunubi ai ana mutasifun bihabihin hadhihi al-ashya duk abinda aka sunfanta ni da shi ko yake daga wurina ya Allah kai mun gafararsa Allahumma ghfirli ma kaddamtu ya Allah ka gafarta min zunubai na wanda na riga na aikata wa ma da wanda na jinkirta ban kai ga aikatawa ba wa ma da wanda na yi a ɓoye wa ma a'lantu da wanda ne a bayyane antal muqaddim ya ubangiji kai ne mai gabatarwa wa antal muakhir kai ne mai jinkirtarwa wa anta ala kulli shay'in qadir akan kai kai mai iko ne antal muqaddim suka ce ai man tasha'u ila aljannati kai ne mai gabatar da wanda ka so zuwa ga gidan aljanna bittawfiqi lil amali salih ta hanyar ay masa dace da aiki na kwarai wa antal muakhir kuma ai kai ne mai jinkirtawa liman turidu ila nar bil khizlan mai jinkirtar da wanda ya so daga cikin bayansa ya shigar da shi wutar jahannama haka waɗansu malamai suka fassara antal muqaddim wa antal muakhir mun gane ya zo a cikin nihaya cewa al-muqaddim huwa alladhi yuqaddimu al-ashya wanda yake gabatar da waɗansu al'amura waya da'uha fi mawadi'iha ya sanya su a matsayin su famanista haƙa taqdim qaddamahu haka wanda ya cancanci a gabatar da shi a farko sai ya sanya shi a farko suka ce wal ma'akhir kuma huwa alladhi yu'akhiru al-ashya Shi ne wanda yake sanya waɗansu abubuwa su kasance ƙarshe waya zauha mawaduha su ma sanya su a wurinsu to kuma waɗansu malamai suka ce wa hada arjahu fi ma ra'aitu wa huwa ashimalu wa an mumin gairi wallahu ne shine fi dacewa fassara ta biyu din wancan ta farko sun ce al mai gabatar da wanda ya so zuwa gidan aljanna al kuma mai jinkirtar da wanda ya so wutar jahannama sai fassara ta biyu suka ce a shi duk abin da ya zo farko to Allah ne ya sanya shi farko abin ya yi jinkiri kuma ya zo daga baya Allah ne ya sanya shi ƙarshe shi ne suka ce wannan ya fi zama a amu da ya shafi wancan na shiga aljannadin da na shiga wuta da kuma ma sauran abubuwa wanda ba su ba alhafizu alhafiz ibn hajjarin ya yi magana akan wannan hadisin ya ce wa fi hada du'a imtithalun minan nabi sallallahu alaihi wasallama lima amarahu Allah subhanahu bihi min tasbihi tasbih wa su'alihi al-maghfira kama fi qawlihi ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir ibnu hajar al-asqalani yace a cikin wannan addu'ar tabbas manzan Allah yana aikata umarnin da ya zo masa daga wajen Allah na ya yawaita tasbihi da kuma roƙon Allah gafara sai ya ce kama fi ƙaulihi ta'ala kamar yadda umarnin ya zo a cikin faɗar Allah ta'ala idan ja a nasurullahi walfat idan ka ga buɗi ko cin nasara ta zo daga wajen Allah Walfat da kuma futuhat ana ta buɗe garuruwa wa ra'aitan nasa kaga mutane ya dukulu na fi dinin lahi suna shiga addinin allah a afwajan jama'a jama'a to da kaga wannan fasabbih bihamdi rabbika kai ta tasbihi ga sunan ubangijinka wastaghfirhu kana roƙonsa gafara to sai manzo Allah ya dinga irin waɗannan addu'o'i na neman gafara don yi aiki da wannan umarni wakila waɗansu malamai suka ce haɗa du'a min babi ta'alimin al'umma wannan addu'ar da makamantansu manzo Allah baya zunubi amma ka je na irin wannan addu'o'in a gafarta min zunubai na ayi min kaza ayi min kaza to irin waɗannan addu'o'in malamai suna cewa min babi ta'alimi lil umma yana su ne a babin koyar da al'ummarsa domin sai yayi za a gani wakila huwa min babi tawabi wadda suka ce tawaru'un manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam wakila addu'a ibada wa rasulu asbaqan nas ila zalika wadda suka ce a manzan Allah yana yi ne domin addu'a ibada ce in kawo abin ibada ne manzan Allah shi ne na farkon yinsa Shi ne farkon yinsa wallahu alamu Allah shi ne mafi sani sannan wannan hadisi hadisi ne sahihi hadisi ne ingantacce imamul bukhari ya fitar da shi a sahihin littafin sahihul bukhari haka ma imamu muslim shi ma ya fitar da shi haka ibn hibban duk sun fitar da wannan hadisin da haka hadisi ne sahihi قال البخاري حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبيد الله ابن عبد المجيد قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي بكر ابن أبي موسى وأبي بردة أحسبه عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو daga abu musa al'ash'ari ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana addu'a yana cewa allahumma gafirli khadi'ati wa jahali wa israfi fi amri wa ma anta alamu bihi minni allahumma ghfirli hazli wa jaddi wa khata'i wa amdi wa kullu zalika indi kaga ruwaya ɗaya ce daidai can ya ce allahumma nan ko can ya ce allah rabbi ghfirli nan kuma allahumma shine kawai mace allahumma ghfirli da haka ruwaya ɗaya ce sai dai wannan ta zo da lafazin allahumma wancan kuma ta zo da lafazin rabbi gfirli wannan ruwaya ta biyu ita ma malamai suka ce ruwaya ce ingantacciya tana cikin sayil bukhari ɗin kansa sannan na imamul bagawi ya ruwaito a sharhu sunna haka ibn abi shaiba a littafin sa al-musannaf da imam ahmad da ibn hibbana duk su ruwaito wannan hadisin da haka shi ma hadisi ne wanda yake ingantacce قال البخاري na abu آسم عن حيوة قال حدثنا أقبة ابن مسلم سمع أبا عبد الرحمن الهبلي عن السنابه عن معاذ ابن جبل قال أخذ بيدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ قلت لبيك قال إني أحبك qultu wa ana wallahi uhibbuka kala ala uallimuka kalimatin taquluha fi duburi kulli salatika qultu na'am qala qul a inni ala dhikrika wa shukurika wa husni ibadatika wannan hadisin ya fito daga mu'azu da jabal Allah ya ƙara masa yarda mu'az dan jabal sahabi ne mashhuri sahabi ne babba sahabi ne mai falala da matsayi da daraja a cikin sahabbai to mu'az dan jabal yace akhaza bi yadin nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya mu'az yace manzon Allah ya rike hannuna faqala sai yace min ya mu'az ya kai mu'az kulci mu'azu dan jabal ya ce sai na ce labbaika karbawa ka ya manzan Allah kala sai manzan Allah ya ce masa inni uhibbuka ni ina son ka ka ji wannan magana manzan Allah ya bude baki bayan ya rike masa hannu ya ce inni uhibbuka lalle ni ina son ka ya ka kaga wannan ta kai iyakar falala ga mu'azu dan jabal kultu ya ce sai na ce wa ana wallahi uhibbuka ya ce to wallahi nima manzan Allah ina sanka ƙali sai ya ce alatu saurara muka kalimati ta ƙuluha biyubul kullum salatika kana son in sanar da kai waɗansu kalmoni wanda za ka dinga faɗarsu fi dubir kulle salatika a ƙarshen kowace sallah wanda kai kultuna, ba ɗan jabali sai ina su ya rasu lullah ƙari sai manzan allah ya ce to gashi allahumma inni ala bikirka wa shukurka wa husni ibadatika ka dinga cewa allahumma ya allah a inni ala bikirka. ka taimaka mani akan ambatanka wa shukurka ka taimaka min akan gode ma ni'imomin da ka yi min wa husni ibadatika sannan ka taimaka mani wajen kyautata ibada gare ka wannan shine abinda mu'az dan jabal Allah madaukin sarki ya kara masa yarda ya ruwaito ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama hannunsa a ruwayar Abu Dawud ma ce mashi ya mu'az wallahi inni la'uhibbuka sai da ya rantsuwa a ruwar abu wuce shi ya kai mu'azu wallahi ni ina saka mun gane shi ma sai ya ce wa ana wallahi uhibbuka manzon Allah wallahi ni ma ina saka ya ce wallahi ni ma ina saka to sai manzon Allah ya ce to kana so in sanar da kai waɗansu kalmomi wanda za ka dinga faɗa Dubar kulle salatika a ƙarshen kowace sallah wadda kai ai aqibha wa khalfaha ƙarshenta malum masu yi saɓani me ake nufi da duburu salat waɗansu ka ce ƙarshenta a aikace ta ga a cikin ayyukan sallah ƙarshenta ya shi lokacin da ake tafiya da haka suka ce ana yin wannan addu'ar ne a cikin tahiya ta ƙarshe wadda daga ita sai sallama shi ne duburin salati ɗin waɗansu malamai kuma suka ce a abinda ke a dubur shi ne ta ma'ana bayan an gama shi ne ƙarshen sallah to akwai wannan maganganun guda biyu amma malamai sun farin jayar da cewa bayan an yi sallama a Karshen ta na bayan an yi sallama ba karshen ta na kafin a yi sallama ba ya sa mafi yawancin malamin da suke kawo suna kawo shi a cikin azkar na da sala a zikirorin da ake bayan an ƙara sallah ta farilla a nan ciki ake kawo shi wannan zikiri ta da annafi dubur kulle salatin kar karka yadda kai wata sallah ta farilla a ƙarshen taface kayi wannan zikirin haka manzon Allah ya ce masa qultu da ya ce kana so in karantar da kai sai mu'adh ya ce ina so sai ya ce Allahumma inni ala dhikrika wa shukurka wa husni ibadatika suka ce a a nan ya shigulul ƙura'an wa gairihi ya haɗo alkur'ani da sauran zikirori min al'adkarin masnuna bin lisan wa istihdari haɗin ƙal alkukaratun alkur'ani ya shiga shi sai sauran zikirori masu lokaci da wanda ba su da lokaci mutalakai duk sun shiga ciki shi ne allahumma inni ala zikirka mana ya allah ka taimake ni wajen karatun alkur'ani da sauran zikirori zama mai yawan ambatanka wa shukurka godiya ka taimake ni a kan godiya godiya tana da muhimmanci ba a musulunci rashin godiya mutunci ne kufurin mutunci ne ko ba haka ba allah ta'ala ce hade na husabila in ma kiran wa in ma kafura ka ko zama mai godiya ko ya zama mai mutunci wa istadana rabbukum la in na la azidannakum wa in kafartum inna azabi lashadid wa wala in kafartum in kun yi mutunci to azaba ta ko mai radadi da haka godiya ga Allah tana da muhimmanci a musulunci shi yasa ma manzon Allah kuwa Mu'az bin Jabal da roki Allah ta'ala ya taimaka mai wajen gode ma Allah duk ni'imar da Allah ta'ala ya maka ana buƙatar kai godiya malamai suka ce godiyar nan ta kuni bin lissar au ta kuni bin kalbi awwalan ma bin sun ma bin jiwari ana yi da zuciya ana yi da baki ana yi da gabbai da zuciya shine mutum ya kudurci wannan ni'imar da ta zo daga wajen watake daga wajen Allah take da harshe ya ce alhamdulillah da gabbai ya aiki da ni'imar nan cikin yi ma Allah da duk sunansu godiya wa husni cika kuma shi ne kyautata duk wata ibada min kiyami, bi shara'iha sayuwa da sharaɗanta wa arkanuha da rukunanta wa sunanuwa da sunnoninta wa adabuha da ladubanta ma al-khudu'i wal khushu'i wal ikhlas ga kaskantar da kai da tsoron Allah a ciki da kuma ikilasi haka malamai suka ce shi ne husnul ibad amma waɗansu malamai suka ce husnul ibada nan da aka yi magana a kai a share bihi ila muƙamin ihsani al-musharu ilayhi hina sa'ada jibrilu rasulullahi sallallahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faqala fa akhbirni an al-ihsani faqala an ta'budallaha ka'annaka tarahu wadansu malamai suka ce ana yin ishara ne ga ihsanin da mala'ika jibril ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhbirni an al-ihsan manzo Allah ya ce an to shi ne nan allah ka taimake ni in zama mai bauta maka kamar ina ganinka shi ne wa husni ibadati kaɗin kamar yadda waɗansu malamai suka ce mun gane su kaga wannan addu'ar tana da matukar muhimmanci ana yin ne bayan an ƙara sallah lokacin da mai sallah ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mun karanta a baya zai ce isa gifari kawa uku astagfirullah astagfirullah astagfirullah sai ce mi Allahumma salamu wa minka salamu tabarata ya zal jalali wal ikram to wannan addu'a tana daga cikin wanda za su yi ba Allahumma inni ala bikirka wa shukurka wa husni ibadatika da sauran addu'o'i wanda suka tabbata manzon Allah yana yin su a kibar sala a bayan sallah da haka tana da muhimmanci kwarai da gaske mu rike ta sosai kwarai da gaske mu dinga yin ta a duk lokacin da muka gama salloli sannan ana yin ta ne a cikin salloli na farilla banda salloli wanda suke na sunna ko na mustahabi kalal bukhari wannan hadisin kuma hadisi ne sahihi imamu ahmad ya fitar da shi a musnad nashi da imam dabarani a cikin addu'a sannan muhammad nasiru bin albani rahimullahu ta'ala ya inganta shi a sayar da adabin mufrat ƙarar Bukhari, haddasa musaddad wa khalifatu ƙala haddasa na bishiru ibn al-mufaddal ƙala haddasa na jurairiyu an abin wardi an abi muhammadin al-hadrami an abi ayyub al-ansari ƙala قال rajulun إن النبي sallallahu alaihi عليه Alhamdu lillahi hamdan kafiran ɗayyiban mubarakan fihi faƙalan nabi sallallahu alaihi wasallam man sahibul kalima fasakata wara'a annahu hajama minan nabi sallallahu alaihi wasallama ala shay'in karihahu faƙala man huwa falam ya ƙul illa sawaban faƙala rajulun ana arju bi halkhaira faƙala wallabi na fi biye dihi ra'aitu salasata ashara malakan ya ta diruna ayyuhun yarfa'uha ilallahi azawajalla wannan hadisin daga abu ayyubal ansari allah maɗaukin sarki ya ƙara masa yarda abu ayyub yake bamu labarin cewa ƙala rasulun wani mutum ya faɗa inda nabi sallallahu alaihi wasallam a wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce alhamdulillahi hamdan kasiran tsayiban mubarakan fi ya faɗi wannan a wata ruwaya an nuna ana sallari kuma lokacin an ɗago daga rukuni wanda Allah ya dago daga ruku ya ce sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu sai shi ya ce alhamdulillahi hamdan kasiran ɗagiban mubarakan fihi a bayyana ya fada sai manzan Allah ya ce sai manzan Allah ya ce to da Allah ya ji sai ga lokacin da aka ƙara sallah faƙala sai manzan Allah ya ce man sahibin kalima wani ne ya maganan nan ɗazu ce wani ne ya faɗi kalman nan mun gani a wannan sahabi an ce sunansa rufa'a ibn rafi rufa'atu ibn rafi az-zuraki sunan sahabin kenan kamar yadda ya zo a cikin sayar bukhari a ruwa da ke cikin sayar bukhari shi ne ya ruwaito hadisin da kansa yake ba da labari yake cewa kunna yawman wa wara annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana muna sallah a bayan manzon Allah falamma rafa'a ra'suhu min ar-raka'a lokacin da ya dago daga kansa daga ruku'u qala manzon Allah ce sami Allahu liman hamida kala rajulun sai wani mutum ya wara abu ya ce da walakal hamdu hamdan kasiran ɗayyiban mubarakan fishi haka yi zuwa cikin sayar bukari da haka lokacin da aka ɗago ake wannan allaya daga ruku manzala ya ce man sahibul kalima wani ne wannan maganar a ruwayar bukari a cikin sayar bukari ya ce falon man sarrafa sai da aka gama sallah manzan ya sallama sai ya ce malil mutakallim wani ne ya magana wani ne ya magana waɗansu malamai kama alhafiz ibn hajar a fatil bari shi ya tafi akan cewa wannan mutumin ba a bayyane maganan nan ba a asirce amma sai Allah ya sanar da manzan Allah a cikin mamunsa ga wani ya ce kada me ya sanya manzan Allah ya tambaye su wane ne yi maganan nan shine na hajarin yace al Fisu, fi su'alihi sallallahu alaihi wasallama lahu man kala an yata'allama as-sabiquna kalamuhu fa yaqulu mithluhu kun ga shi a asirce idan manzan Allah daga shi sai manzon Allah kawai suka sani amma sai manzan Allah ya ce waye maganan nan saboda manzan Allah yana son ya tashi ya faɗa abin da ya faɗa sauran mutane su ji kaga sai ya zama suwa sun yi koyi da shi kenan mu ma har mu ci idan da manzan Allah ya bari da ba za a ji bayanin ba da haka manzan Allah ya ce man huwa lokacin da ya ce man sahibul kalima fasa katamtunan nan sai ya shuru wara'a annahu hajama minan nabi sallallahu alaihi wasallama ala shay'in karihahu mutumin nan yaga shin ko dai yayi wa manzon Allah shishigi ne ya faɗi wani abu wanda manzon Allah bai ji dadin sa ba da haka sai ya shiru fa kala manzon Allah ya ce man huwa na cewa ne ne maganan nan fa lam yaqul illa sawaban to kaga tunda ya ji an ce daidai yanzu ayaye magana a ruwayar abu dawud mandala cewa ayyukumul mutakallim bil kalimat wa innahu lam yaqul illa ba'san fa innahu lam yaqul ba'san mandala cewa ne ne maganan nan ne ba ko wani abu ya faɗa na laifi ba to a lokacin nan faƙala rajulun sai wani mutum ne ya ce ana ya rasulullahi ne na faɗa arju bi alkhair amma bana nufin komai sai alkhairi ya manzan Allah shi ne ya faɗa amma ina nufin alkhairi ne mun gane faƙala sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce wallabi nafsi biyadi na rantse da wanda raina yake a hannunsa shi wa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ra'aitu salasata ashara malakan na ga mala'iku ɗaiɗai har guda goma sha uku runa suna rige-rige una wa yastabiquna fi bace hadhihi kalima suna ta rige-rige suna tsere wane ne zai fara rubuta ladar wannan kalmomi da aka faɗa mun gane runa. ayyuhum yarfa'uha ila Allah azza wa jalla wani ne zai kai ta wajen Allah kaiwa wajen Allah shine ya rubuta ladar da za a ba shi mutuna mun gane kaiwar wanda zai rubuta din kenan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwala kamar da yazo a ruwayar a cikin bukhari a cikin bukari ya sarraha cewa rubutun ne za a yi na ha ayyuhum yaktubuha awwalu suna rigirgewa ne zai fara rubutawa da wannan ne sai malamai suka ce wannan ya nuna mana cewa kiraman kati bina masu rubuta ayyukan mutane mala'ika na dama da na hagu ba su kaɗai suke aikin rubutun ba bayan su ma akwai su mala'iku wanda su ma in allah ya so suna ya rubuta mutum ladar aiki domin kaga wannan ya wani ai ba su bane ba su su biyu ne tunan kuma aka ce goma sha uku kaga ba su bane ba kenan waɗansu ne daban to su waɗannan mala'ikun kawai an ce suna yawo ne sun ji wani ya yi zikiri sai su rubuta masa ladarsa to shine lokacin da wannan mutum ya yi sai mala'ika goma sha uku suka yi goma suna kokarin su rubuta ladar saboda falalar ita wannan ita wannan addu'a mun gane na ka addu'a ce wadda ake so a dinga yi a cikin sallah ake yin idan an dago daga ruku azkarun da ake bayan dago da ruku suna da yawa suna nan cikin sifatin salatin nabi sallallahu alaihi wasallam ta albani nau'uka ne daban-daban shi yasa manzo Allah ya dago daga rukun yake dadewa ba kamar mu ba yake dadewa saboda yana azkar da yawa ciki mu galibi azkar din da muke yi guda ne za mu ce sami Allahu liman hamida amma mu ba da yawa wadansu ba sa fadar wannan saboda sun ɗauka liman kaɗai ke faɗa amma liman zai fada mu ma za su fada rabbana wa lakal hamdu sun shi ko liman zai faɗa mu za su faɗa galibi su ne muke yi ko to kaga akwai adi akwai kare ƙaren askar wannan yana da gaske sai ka ce alhamdulillah ne ko a hamdan kasiran tsayiban mubarakan fi kamar yadda ya zuwa wata ruwa wanda ruwa alhamdulillah hamdan kasiran tsayiban mubarakan fi to sai ka faɗi wannan bayan su kuma akwai waɗansu in kaso za ka iya ƙara musu in kaso kuma sai ka ce rukuwa haka nan amma dai ita wannan karka da ka dago daga ruku ba ka yi ta ba sau saboda kaji in mutum ya yi mala'iku ma har girgi suke yi wani ne zai ce rubuta ladan wannan ba fai nufin cewa kai ma in kai za a samu mala'iku sha uku da za su yi rigirgi a'a abinda ake so kai kafcirin cikin hadisin ne falalar addu'a ta yadda ga wani ya yi mala'ika goma sha uku sun yi rigirgi sannan wannan ya nuna mana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin mala'iku a lokacin da sauran mutane kuma ba sa ganin su kaga shi har ya gansu ya kirga su amma waɗanda ke masallacin ba wanda ya gansu manzan Allah yana ganin mala'iku kenan kamar yadda yana ganin aljannu ta rana yana sallah sai wani ne ya zo zai girta sallar shi sai manzan Allah ya shaƙo mashi manzala ya ce ya shaƙe shi har sai da ya ji sanyin harshensa a hannunsa ma'ana harshensa ya zalzalo har ya taɓa hannun manzan Allah manzala Allah ce da zan ɗaure shi a cikin masallaci kowa har yara su zo su ga shida to sai na tana da addu'ar ɗan uwa annabi suleiman annabi suleiman shi ya roƙi Allah a ba shi mulki wanda ba mai irin mulkin nan sai aka ba shi mulkin mutane da aljanna sai yana sarrafa aljani kamar yadda zai sarrafa dan adam to idan manzan Allah shi ma ya ladabtar da aljani kaga ya shiga me ya shiga mulkin annabi Sulaiman to sai ya saka ashe kaga yana ganin aljani wannan kuma yana mana yana ganin mala'iku shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ya gansu suna rige-rige za a je a rubuta ladar aiki Allah samu dace na haka mu yawaita yin wannan addu'a da kuma wurin da ake yin ta wannan hadisin hadisi ne sahihi eh, hadisi ne sahihi yana cikin imamun dabarani ya fitar da shi a littafinsa al-kabir da kuma waɗansu malamai sannan akwai ruwa a cikin sayar bukari akwai ruwa cikin sayar muslim amma daga eh, wannan a cikin ibini rafi a zura ke kamar da na faɗa ba daga abu ayyub al-ansari ba qala bukhari حدثنا أبو نعيمان حدثنا أبو نؤمان قال حدثنا سعيد ابن زيد قال حدثنا عبد العزيز ابن سهيب قال حدثني أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث daga anas ɗin malik allah ya ƙara masa yarda da ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan zai shiga ban ɗaki idan zai shiga ban ɗaki to yakan yi addu'a Nan cewa iza a rada ga in ya yi nufin shiga aka ce ba ana nufin sai ka shiga za ka yi addu'ar ba lokacin da ka ɗauki gora ka ta san ban ɗaki ni kai kayan niyyar shiga ban daki to lokacin za ka yi addu'a kana tafiya ka iya yi ko ko tsayawa za ka yi sai ka yi sannan ka shiga biyar da ka yi. amma kana tafiya ma kafin da ka iya isa ban dakin ka shiga ya zama to ka kunna wannan addu'a ya ce manzo Allah yana wannan addu'ar yana cewa Allahumma inni a'udhu bika ya Allah ni ina neman tsarinka min al daga al-khubuth shi ne malamai waɗansu malamai suka ce su ne aljannu ce mun gane alkubus alkubutu aljani namiji kamar da bawashi ke cewa ya sunansa mm, bagin aljani a yin shi bawashi a abin gadin shi akwai farin aljani akwai bagin aljani shi bagin aljani shi ke cutarwa amma shi farin aljani baya cutarwa tunan dai alkubus shi ne dukuru shaɗin muggan aljanu masu cutarwa wal khaba'if da kuma aljannu mata shaidanu haka waɗansu malamai suka fassara waɗansu malamai suka ce alkubus nan da aka faɗa farko Allah inni a'udhu bika min al-khubuth zukuru shayatin wa da aljani namiji da mace sun shiga nan ciki mun gane domin idan ka ce aljani namiji ya shiga da mace sun shiga ciki ko wasu gaba sun shiga ciki ba sai ka ce da aljana ba kuma kun gane idan ka ce aljani ko ka ce aljannu don alkubus ma jam'i ne in ka ce aljannu maza da mata kake nufi ko maza kawai maza da mata kake nufi kamar da hausa ne ka ce mutane in ka ce mutane goma sun mutu yunkin an ya kuna fihim abdukur wal inaf ko zai yi cikinsu a samu maza da mata saboda mace mutum ce namiji ba mutum ne su haka fassara mafi kyawo alkubus shi ne aljannu madansu da mata wal su kuma al khaba'is su ne af'alul mazmuma laifuffuka zunubi kenan mun gani ya Allah ina neman ka tsare daga sharrin shedanun aljannu su da mata da kuma zunubai mun fahimci wannan wannan shine fi kyawun fassara Allah ya samu dace to manzo Allah yana wannan addu'ar lokacin da zai shiga banɗaki wannan kuma ita ce addu'a wadda ta tabbata daga manzan Allah a wurin shiga banɗaki akwai isti'aza ko basmala shine ne bismillahi Allahumma inni a'udhu bika min al-khubus wal khaba'is su malamai suka ce hada zai wannan suka ce kuma kowanne zaman kansa yake nau'i biyu kenan ko kai basmala ko kuma ka yi wannan addu'a din a lokacin da mutum zai shiga banɗaki me yasa manzon Allah ya nemi tsari daga shedanu a wannan lokaci malamai suka ce domin galibi shedanu wurin zaman su wurin kazanta ne duk inda kazanta take to abu ne mai yiwuwa ka samu shedanun aljannu a wurin saboda suna mu'amala da ƙazanta kwarai da gaske tun da ban daki wuri ne na ƙazanta. to sai zaman to galibi nan suke zama a cikin gidaje mutum da kai baka ganin su suke ganin ka ya kamata in za ka sheka nemi tsari daga gare su kasu cutar da kai a lokacin da ka sheka same su tun da kai baka ganin su idan mutum ya yi wannan sai allah subhanahu wata ala ya ba shi kariya ya tsare shi a lokacin da ya shiga banɗaki an so mutum ya fara saka kafarsa ta hannun hagu a lokacin shiga amma wannan ba hadisi ba ne ba ba kuma aya ce ta alkur'ani ba sai dai baɗi ne na wasu malamai mun karanta wannan a littafin aqwal musalli na za ku tuna cewa ba dole ba ne ba sai mutum ya shiga don ba wani hadisi wanda ya ce kai haka ba wani aiki na manza Allah wanda yana haka yake kawai ka shiga to amma waɗansu malamai kamar imamin nawawi a riyadu salihina ya wani baɗi cewa duk ayyuka na ƙazanta manzan Allah yana fara gabatar da ƙafar hau ayyuka na tsafta yana fara gabatar da damarsa to ƙarƙashin wannan baɗin sai yake cewa ana iya fara shiga da ƙafar babu laifi idan mutum ya yi haka su wannan yana daga cikin dubba na shiga ban ɗaki a lokacin da mutum zai shiga wannan shi ma addu'ar yana da kyau duk mai shiga ban ɗaki ya yi ƙoƙari ya iya ta musamman yara a akwai musulun suna yara kanada cewa ga addu'ar shiga man daki domin samu tsari da kariya daga wajen Allah subhanahu wataala wa alaikum assalam na ban gane wani irin a'a ka ne ba wanda ke da alaƙa da ban daki ba zunubi general kawai zunubi general ai mutum bai rasa zunubi ko neman gafara ne daga zunubai ba wai sai na shiga ban ɗakin ba ko wanda suke da alaƙa da ban ɗaki a duk zunubinka duka kana roƙon allah ta'ala ya yafe maka a lokacin da za ka shiga ban ɗaki ka gane wannan hadisin hadisi ne sahihi hadisi ne ingantacce yana cikin littafin ibn abi shayba al-musannaf imam muslim ya fitar da shi haka abu ala shi kansa imam al-bukhari ya fitar shi a sayan littafinsa, sa haka abu dawud haka imam Turmuzi, da imam an-nasa'i da haka hadisi ne sahihi qala al-bukhari haddathana malik ibn isma'il qala haddathana isra'ilu an yusufa ibn abi burdata an abihi an aisha radiyallahu anha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza kharaja min al-khala qala ghufranaka daga aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace manzon Allah ya kasance in ya fito daga ban daki yakan ce ghufranaka mun gane gufranaka ya Allah kai mani gafara mun gane haka aisha take cewa me yasa don Allah yake neman gafara a lokacin da ya fito daga ban daki malamai sun yi magana guda magana ta farko suka ce a taubatu min taqsirihi fi shukurin ni'ima allati an'ama biha alayhi min ita'amihi wa hammihi wa tashil makharajihi falaja ila al-istighfar min at-taqsir wadansu malamai suka ce abinda manzo manzon Allah yake neman gafara a lokacin da ya fito daga ban daki saboda godiyarsa saboda taɗaita godiya wadda ta faru a lokacin da ya shiga ban daki domin wanda ya shiga ban daki Allah ya masa ni'ima biyu galibi idan mutum ya shiga ban daki ya bayan gida to ai sai da ya ci abinci sai da ya samu abincin da ya ci shi ne ma aka maida ban bayan gida ɗin da ya je fitar da shi ko ba aka ba to wannan cin abincin da ya samu ya ci ni'ima ce Allah ya masa to da aka shiga ya shiga cikin cikin mutum ka duba yadda ina masu bayan shi yadda ake ta ci abinci a fitar da wanda zai amfani jiki a fidda jini a fidda kaza wanda baya da wani amfani ya zama west shine za a fidda sa a fitar da shi ta hanyar fitsari ko ta hanyar bayan gida wannan aikin da ake nema ce ko ba nema ba ce ba nema ce domin inda za ka gane ni'ima ce idan mutum ko da shi ta samu matsala a ita ke wannan aikin ko in ta samu matsala kuma dole sai an majiki wannan abu in ta samu matsala yanzu ana yin na injin dialysis to ka je ka bincika nawa ake dialysis mu kamar nan general hospital suna yi kyauta wata lokacin da gwamnan umar musa yana gwamna ya samu wannan matsala sai ya sa a kawo injina su ana yi kyauta amma yin ta kama za a yi na kudu kamar american center yi nasu lokacin da ana yin shi bakwai. yi daya to kuma akalla mutum a sati zai bukaci a mai soki dubu nawa kenan amma koda tana na tana ma kyauta kai baka ma sani ba ni'ima ce ko ba ni'ima ba ce to kaga wannan ni'imar tana bukatar gujiya so ka ci abinci kuma kaji je ka fitar da shi Allah ya maka ni'ima biyu ana to saboda wannan ni'imar a lokacin da mutum ya fito ma ai yanzu ka fito to ina kai godiyar ai baka ma yi godiyar ba saboda yanzu ka fito to saboda wannan tasirin da aka samu na godiya sai da Allah ke cewa ka ya Allah kai mun gafara na kasa yin godiya a kan wannan ni'ima da aka yi wasani magana ta biyu waɗansu malamai suka ce annahu istaghfara min tarkihi dhikrillahi ta'ala muddatin nufsihi alal khala' yadda kana la ya ce bikirin lahi bilisanihi a ƙalbihi illa inda ƙaza ilhaja faka an na hura a zalika ta ƙasiran wata daraka hubin istighfar waɗansu malamai suka ce a abinda ya sa manzan Allah yake cewa na ka in ya fito daga ban ɗaki shi manzan Allah kullum zikiri yake in bayyana na harshe yana na zuciya dama zikiri a ko dai ya zama tobin nisa ko ya tobin bil to manzon Allah kullum zikiri ya yake yi baya barin zikiri sai don manzon Allah ya shiga banɗaki. daki to idan ya shiga ban sai ya dakatar da zikiri to wannan break din da aka samu na ambatan Allah sai manzon Allah yana ganin kamar an samu matsala daga wurinsa saboda ya daina ambatan Allah kuma tare da cewa akwai dalilin ya sanya aka bari ba haka nan ne kuma aka bari ba waɗansu malamai suka ce faka an na hura a zalika takasiran sai kamar wannan kasawa ce daga wurinsa sai yake ƙoƙarin ya cike wannan gurbin da istighfari sai ce gufranaka mun gane kullum abinda manzan Allah ya koya masu habbai shine in sun rasa wani aiki na ibada to sai zo da wani sai ya cike wannan gurbin wa atbi sayyi'atal hasana tamhuha kamar da manzo Allah ya faɗa to shi yasa za ka kalli sahabbai duk lokacin da sahabi ya samu ya samu kuskure aka rasa wani aiki na ibada to sai ya aje wani aiki na lada wanda a tunaninsa ya cike masa wannan gurbin abdullahi dan umar a na umar Allah ya kara masa yarda ya taba zuwa wani lambunsa. sai yana da lambu sai ya shiga lambu yana kewayawa wannan zagayen da yake malambu sai ya ɗaukar masa hankali har lokacin sallar la'asar ya an kara ba sai gab da rana za ta faɗi sai ya tuna a yashi ma ba mai la'asar ba yanzu ya laifi ko bai laifi ba hmm? a bai laifi ba mai laifin sa ba da gangan bane mantuwa ce Yauwa, allah bai kama laifin da mutum ya da mantuwa so kaga bai laifi ba amma shi saboda ya kasa samun nutsuwa sai na ganin kamar ya yi laifi abinda ya sai ce to lambun nan tun da shi ya jawo haka goma an sake dawa yana iya sake yin haka sai ya ba da shi sadaka amma manufar shi ne ladan sadakan lambun ta cike gurbin jinkirin da aka samu na la'asar yanzu wani kallon kwallo zai hana shi sallah <laughs> su kaga waɗannan mutanen daban suke fasu e eh, bantuwa ce duk da haka na amma shi haka ya samun nutsuwa sai yana ganin bari da ya haka to to kaga irin waɗannan mutanen wallahi baiwa ce shi yasa shi zaɓi don da gani selection ne ba kawai haka na al'a'a sai da aka zaɓa kamar yadda aka zaɓi annaba to haka aka zaɓi musu sahabbansu shi yasa duk lokacin da al'umma ta zo tana zagin sahabbai ya magana zaman lafiya ya ƙare ka zagi waliyan Allah man azali waliyan faqad azantuhu bil harbi in inji Allah ba don da ya taba masoyana to ina silanta mashi yaƙi tsakanina da shi al'ummar da Allah zai yaƙa za ta ci nasara ba inda za ta to shi ya sanya zagin sahabbai ba karamin bala'i ne ba kuma kun dai ga yadda ya koma mutum iri-iri zai fito gaban jama'a ya zagi sahabi wanda sahabin nan shi ba abin da ya masa amma zai zage shi ya masa ƙarya ya masa shari sai ya yi kaza ya yi kaza kuma ana ji ba abin da za ka yi allah shirya da wuri wannan hadisin shi ma hadisi ne sahihi hadisi ne ingantacce imamun turmizi da imamun darani duk sun ruwaito wannan hadisin da ibn hibbana hadisi ne albaniya inganta shi ƙarin bukari haddasa ibrahimu ibn munzir ƙala haddasa bakru ibn sulaimin ibn sulaimin as-sawaf ƙala haddasa ni humaid ibn ziyadin al an kuraibin maula ibn abbasin kala haddasana ibn abbasin kala kanin nabi sallallahu alaihi wasallama yu'allimuna na haɗa dua kama yu'allimuna na sura min al-qur'an a'udhu bika min azabi jahannama wa a'udhu bika min adhabil qabr wa a'udhu min fitnatil masihid dajjal wa uzbika min fitnatil mahya wal mamat wa uzbika min fitnatil kabari abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana koya mana wannan addu'ar kama na sura min alquran kamar yadda yake koya mana sura ta alqur'ani kaga ai ba abin da yake alqur'ani muhimmanci ko to manzan Allah saboda muhimmancin da ya ba wannan addu'ar salon da yake bi wajen koya musu alkur'ani shi ya bi wajen koya musu wannan addu'ar <coughs> mun gani ita wannan addu'ar ana yanta a cikin sallah ne a tahiya ta ƙarshe bayan mutum ya karanta tahiya ya yi salatin annabi to sai wannan addu'ar mun gani sai wannan addu'ar imamun nawawi rahimullahu ta'ala ya hakaito cewa zahaba dawus ila wujubi wani malami da ake ce ma ɗawus shi yana cewa wajibi ne mutum sai wannan addu'ar a cikin sallah wa mara ibnuhu bi iadatis sala da lam yad'u bi hadha du'a fiha har ma ɗawus ya taɓa ce ma ɗansa ya tashi ya sallah da ya wata sallah bai wannan addu'ar ba dawo sai ce sai sake sallah wal jumhur ala annahu mustahab amma jumhur malamai sun ce mustahabbi ne waz zahiru al wujub kama qala dawus wa gairi wallahu alam amma zahirin hadisin <coughs> yana nuna yana nuna wajibi kamar da dawus ya faɗa da kuma wadansu sauran malamai kaga wannan ya nuna addu'ar tana da muhimmanci to a yi kokari a riƙe ta cikin tahiya ake yanta ya ce addar da yake koya mana shi ne a uzubika min azabi jahannama ya Allah ina neman tsarinka daga azabar jahannama azabar wutar jahannama wa uzubika min azabin kabari ya Allah ka tsare mu daga azabar kabari wa uzubika min fitnatin masihin dajjal ka tsare mu daga fitinar masihin dajjal dujan dujan wanda an shafe masa rahamar ubangiji shine almasihi shi dujal wani mutum ne da za a yi amma zai zo ƙarshen duniya ne idan ya zo ƙarshen duniya zai fitini duniya ba duniya ba a taɓa yin wata fitina ba kamar fitinar dujjal kamar yadda manzan Allah ya faɗa a hadisi shi ya sa manzan Allah ya ce saboda fitinar dujjal duk annabin da Allah ya aiko sai ya ba mutanensa labarin dujjal zai ce akwai wani mutum da zai zo sunansa dujjal kun ji fitinarsa kun ji fitinarsa ga hanyoyin da za ku bu kare kanku daga gare shi to har annabin ya kare su ma su kare ne bai fito ba ashe ƙarshen al'ummar annabi muhammad zai fito da haka wasu suna daga cikin alamun tashin duniya al-kubra manya din wanda Allah hadisi ya ce idan ya fito kwana 40 zai kakaf a duniya sai dai kwana 40 din sun sha min da sauran kwanaki domin ya ce kwanansa na farko a duniya da ya fito daidai yake da shekara daya abinda maza Allah yake nufi shine kwanansa na farko din nan maimakon ya awa 24 kwana za ya kwana awa 24 yake ku maimakon awa 24 shekara ɗaya zai idan rana ta fito kamun ta faɗi sai an yi wata shidda in dare ya kamun gari ya waye wata shidda haka duniya za ta koma kwanan shi na biyu daidai yake da kwana talatin ko wata daya kwanan shi na uku zai dauki kwana bakwai kaga cikin kwana arba'in an ci kwana uku kenan ku? to sauran kwana talatin da bakwai sai su koma normal kwanaki awa ashirin da hudu iya tsawon lokacin da dujjal zai tsaya kenan a duniya sannan cikin kwanakin nan manzan allah ce duk duniya ba garin da ba zai je sai makka da madina ita ma makka da madina sai ya yi yunkurin shiga sai allah ya kawo mala'iku ya aje bakin gaɗin makka da ya zo ga mala'iku sai ya kwana haka ba madina in yazo zai yi da'awar shi allah ne ya kira mutane zuwa ga bautarsa da yawan mutane za su yi shi sai yan kaɗan manzo allah ya ce annabi isa shi ne kashe shi shi zai kashe shi to dujal yana da fitintunu ga sunan masu yawa magala ya ba da maganinsa daga cikin maganinsa ya ce akwai karanta suratul kafi. a wata ruwa ya ce aya goma na farko a wata ruwa ya ce aya goma ƙarshe to malamai suka ce sai mu ce din karanta farkon da ƙarshe din allah zai kare shi daga fitinar dujal da kuma addu'o'i wannan yana daga sai addu'o'in da ake Allah ya tsare mutum daga dujal cewa uzbil Mahaya, wal mamat yana neman tsaron ka daga fitintunu na rayuwa rayuwa tana cike da fitintunu mu da muke rayuwa a wannan zamanin ai mun shaida wannan yanzu fitinar wannan rayuwa yawa ke gare ta ga shi nan muna ta ganin su fitina ta rayuwa kana zaman zaman ka fitina ta zo ta haye maka cikin labari ya canza wal mamat da kuma fitintunu na mutuwa mutuwa fitintunu ke gare ta kaga tun daga zarar rai akwai jarabawa yadda za a tsari ran mutum wanda yana cewa inda lil mauti sakarat ka tsallake wannan aji a saka kabari tambayoyi ne za a yi maka wanda tun da kake duniya ba ka taɓa jaraba irin wannan ba don invigilatan ka mala'ika ne ka gana da wanda zai ba invigilation ai mutum ne to can mala'ika ne kuma jarabawa ce wadda 100 over 100 ake so a ci ko 90 ka ci baka ci ɗaya ba ka faɗi a haifi fitina ci in ka tsallake wannan ga zama cikin kabari shekara nawa za ka yi a kabari yanzu wani ya shekara dubu da mutuwa yana nan kwanci cikin ƙabarinsa wani shekara 700 yana kwanci cikin ƙabari kai in an sanya aka shekara nawa za ka yi kama a tare duniya allah ta ɗaya sani ta fitina ce to kake roƙon allah ya tsare ka daga waɗannan fitintuni wa usufika min fitnatil kabari ko ce ina neman tsarin ka daga fitinar kabari shi ne jarabawa da za a yi ma mutum cikin kabari to kaga wannan addu'a tana da matukar muhimmanci kuma ga wurin da ake yanta da haka duk lokacin da kake sallah in ka zo tafiya ta ƙarshe to karka manta da wannan wannan addu'a tana da muhimmanci shi yasa waɗansu malamai ma suka ce shi yasa shi kansa Imam Bukhari ya ta maimaita ta a cikin wannan littafin da wannan shine hadisi na uku inda ya kawo ta mutu ta can baya hadisi na 504 ta sake mai ta hadisi na 648 ga ta kuma nan ya ƙara kawata don yana maka tana da muhimmanci sai ya ta sai yana da kyau mu dinga yin wannan addu'a ta neman tsari daga waɗannan abubuwan wanda kowane ɗaya daga ciki babban abu ne ya isa a nemi tsarin allah da ya gare shi shi ya sanya za ka ga ya ce a uzubika min azabi nama sai ya ce wa uzubika ya dinga maimaita wa uzubika a kan kowanne sai da aka maimaita wa uzu a yi karrara a uzu bi kulle wahidatin izharan liizami izami uha. ya nuna maka girman wannan al'amari Allah ya kare mu daga waɗannan tuntunu ya kare mu daga dukkan sharri gaba ki da yana gani anan mu tsaya kuma da Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi hadisi na 695 kenan insha Allah ta'ala a kira sallah